D'Rubrik vun de Lëtzebuerger Bahá'í, um Mikro de Jean-Marie Nau. Léif Radio Ara Nolauschterer, wann Dir E-Mail hutt, ass et Iech sécher net erspuert vun Zäit zu Zäit Geschichten ze kréien a Rezepter fir besser ze liewen. Dacks steet do och zum Schluss vun esou Emailer, dass een e soll u seng Frënn weiderschécken. Abee, haut héiert dir esou eng Geschicht. An zwar sinn et 8 Saachen, déi den Herrgott iech net froe wäert, wann et esouwäit ass, wann dir him begéint. Dir kënnt mir jo dono soen, ob et iech gefall huet. Éischtens, Gott freet iech net, mat wéi engem Auto dir gefuer sidd. Dir freet Iech, wéi vill Leit Dir matgeholl hutt, déi keen Transportmëttel haten. Zweetens, Gott freet Iech net, wéi vill Meter Carré Äert Haus huet. Hie freet Iech, wéi vill Leit bei Iech doheem wëllkomm waren. Drëttens, Gott freet Iech net iwwer d'Kleeder, déi Dir an Äre Schaf hänken hat. Hie freet Iech, wéi vill Leit Dir gehollef hutt, sech ze kleeden. Véiertens, Gott freet Iech net, wéi vill Är héchste Pai war. Hie freet Iech, ob Dir onéierlech waart, ob Dir Kompromësser gemaach hutt, fir se ze kréien. Fënneftens, Gott freet Iech net, wat Är Aarbecht war, Hie freet Iech, ob Dir Är Aarbecht sou gutt gemaach hutt, wéi et Iech méiglech war. Sechstens, Gott freet Iech net, wéi vill Frënn Der hat. Hie freet Iech, wéi ville Leit Dir e Frënn waart. Siwentens, Gott freet Iech net, a wéi engem Quartier Dir gewunnt huet. Hie freet Iech, wéi Dir mat Ären Noperen ëmgaange sidd. An aachtens, Gott freet iech net d'Faarf vun ärer Haut, hie freet iech iwwert äre Charakter. Wann et iech gutt geet, wann der frou sidd, da lueft deen, deen iech erschaf huet. A schwéier Zäiten, wann et iech net gutt geet, da sicht deen, deen iech erschaf huet. A rouege Momenter, ënnerhaalt iech mat deem, deen iech erschaf huet. A schwéier Zäiten, vertraut deem, deen iech erschaf huet. An zu jidder Zäit, zu all Moment, sot deem Merci, deen iech erschaf huet. D'Bahá'í gleewen, dass et en Dag vum jéngste Geriicht gëtt. An de Schrëfte liese mer, Lee all Dag Recheschaft virun dir selwer of, éiers du zur Recheschaft gezu gëss. well den Doud mellt sech net un an da muss de dech veräntwere fir dat wat s de gemaach hues. Et kann een also owes, wann een am Bett läit, sech froen, Wéi war mäin Dag? Wat ass gutt gaangen a wat net esou gutt? Sinn ech mat mir zefridden? Schliisslech si mir verantwortlech fir dat wat mer maachen. Wann een dru gleeft, dass d'Liewen net mam Doud ophält, freet ee sech natierlech, wéi et weidergeet a wat een alles an engem nächste Liewe brauch. Eens si sech déi meescht, dass mir keng materiell Saache brauchen an dass et keng Zäit a kee Raum gëtt. Virbereedung ass ëmmer gutt. Fir eng gutt Prüfung bereet ee sech vir. Beim Sport, bei der Musik ass d'Virbereedung an d'Prouwen e wichtegen Deel vum Erfolleg. Wann d'Kand am Bauch vun der Mamm wiisst, sinn déi 9 Méint eng laang Virbereedung op d'Liewen hei op der Äerd. Well fir den Embryo gëtt et soss keng Welt wéi déi am Bauch vun der Mamm. Obschonn d'Kand jo net weess, dass et eng aner Welt gëtt, entwéckelt all seng Organer, déi et brauch, Hänn, Féiss, Been, Oueren, Fangeren an esou weider. Sécher huet d'Kand selwer kee Choix an d'Mamm kann d'Entwécklung sécher positiv beaflossen. Mir wëssen haut, dass d'Kanner am Bauch vun der Mamm Musek héieren a souguer Stëmmen erkennen. Mee ech ka mech ganz einfach froen, Wéi bereeden ech mech op en neien Dag vir? Wéi bereeden ech mech op d'Vakanz vir? Wéi bereeden ech mech op d'Bestietnis vir, op d'Zesummeliewe mat engem anere Mënsch? Wéi bereeden ech mech op e Liewen nom Doud vir?